Baungi etorriak entzule, gure garko kultur atala abiatuko dugu gaur astelena dugun honetan eta gaurkoan aste bukara honi begira jarriko gara, gogorara zinaiko genukelako hainoan, e, egun berezia izango dugula igande honetan. Ego lapurdiko irigunearen denboraldi berriaren baitan, Azken itzulia ikusgarriaren inguruan egun bat proposatua zaigu, ainoan, igande hontarako, eta alabada txaldeko bietan ibilaldian antzestua izango badugu, azken itzulia ikusgarriaren estrena ere eginen da, atxaldeko bostetan elkartetxe gelan. Baunen inguruko argibideak gurera ekarri nahi genituen ez, gaur txomin egi sime jantzarki tandeko lagunaren erranak gogora ekarriko ditu. Baungi etorri guztiak. Ba gure gaurko heldu den otsailaren 19 igandearekin Ainoan antolatu den egunaren inguruan interesatuko gara. Ego Lapurdiko hirigunearen eskutik Sime antzerki taldeak Ainoan egun bat du proposatzen. Beti ere bizikletaren gaiaren inguruan eta azken itzulia atondu duten euskarazko azken ikusgarriaren inguruan egun bat dute proposatzen eta alabada atxaldeko bietan ibilaldian zeztu bat izango dugu, ainoan itzuli mitzuli izenarekin. Donostia 2006 Mugalariak proiektuaren baitan eta Euskal Elkargoko errobi eta Ego Lapurdiko eremuko partaidetzarekin ibilaldi irekia proposatua izanen da sortzi urtetik gorakoentzat. Eta urririk izango bada, erreserbatzea beharrezkoa izango da, etoki kopurua mugatua baita, ogoita marra pertsonentzat irekia izanen baita, balekuen atxikitzea beharrezkoa izango da. Eta atxal arratsaldeko bostetan berriz, azken itzulia, simen jantzarki taldearen ikusgarria, ikusi izango dugulen aldiz, elkartetxe gelan, hainuan beti, eta sortzi urtetik gorakoi begirako antzerki obra badugu onakoa. Basime jantzarki taldeko txomin egiren errenak gora ekarriko ditugu, hainoan, mintzatu baiginen azken aldiz txomin egirekin, azken itzulia, beraien azken lanaren arira, bai heldu eta baita gaztetxoenekin ere, lan bat eraman baitute paraleloki, beti ere, bizikleta eta transmisioaren gaien inguruan. Ba entzun dezagun, izan dako sola saldia. Tre, ta, behar dugu, e Eh, da dugu. Zaude, zaude, dezoa guztia, eh? Atxeman dugun nola egin, eta zakituko zira. Hala, falta dugu. Eh? Txomin, egi kaixo egun Bai, berdin zuri ere. Azken itzulia, ikusgarriaren e, inguruan interesatuko gara eta paraleloki, eh, eramaten diren proiektu ez ere, ego lapurtiko irigunearen eskutik, ba, lan bat, eramaten ari baitzarete, e, taula gainerako ikusgarriaz gain, hori aipatu behar, eta gainera ba, e, gazte helduak nastuz, azkenean transmisioa ere baita ez, e, lanunen e, muina edo oinarrietariko bat bintzat. E, donostiko aurrekin izan zarete, e, ainoako tipiekin ere ikusi zaituztegu, e, e, kontaigu orain artekoa nola pasa den eta zer egin duzuen? Bai, bai, bada, bada erratekorik egia erran. ba, egin duguna, ba, bizikuntza labor bildu duzu, gure eh, obraunen unen e, funtsa zpeit zer den, zer den leman nagusia. Eta asmatu ginuen, asieratik duela zemati bete, polita izango zela, ohitura baituko hola bereziki gazte eta horrentzateginak diren obren inguruan, nolako ba, honi hitz eh, haundia da behar da, olako arartelok laritza mediazio lan batzu egitea, molde batean edo bestean. Eta pentsatu ginuen, eh, bizikleta inguruan baita ere, obra hau, eh, gai hori, transmisio gai inguruan, polita izan entzela, haur batzu eta heldu batzu biltzea, olako e, antzerkitxo lan batzuen egiteko, asmatzeko, edo kontakizun moduan, edo molde batean, edo beste. Beraz, eh, ala, hain zuzen, or, ikusi duzu eh, biaren saioa hemen hainoan, eh, egin duguna, toki bakotxean izan dadin donostian edo hainoan, eh, bi saio eraman ditugu helduekin eta aurrekin batera, eta ari gira hori pixko bat forman ezartzen, eh, hemeretziko, hor, otxailako hemeretzian izanen den egun berezi hortan, gure antzerkiaren estraina publiko gari, eta horren inguruan, Muntatzen al, ari dugun, beraz, ibilaldi berezi horren inguruan, ari gila pixka bat forman ezartzen, zer izanen diren antzerkitxo horiek, edo kontakizun horiek, edo lehikukotasun horiek, eta nok zer eginen duen. Zergati donostia inoa, zeren uh, aipatu ginuen uste dut hori duela zen bora, mugalaregeak proiektu hortan sartu zela ere gure, gure antzerki berri hau, eta eta beraz, eh, eratik, polita izanen zela, bai, donosti aldeko hau batzu, eta hemen hainoako hau batzu ere elkarretaratzea egun hortan, eta mm, zubi lan hori egitea ere eh, mugaz aldetako hau Eta hori obratzen ari gira, obratzen ari naiz, eta mm, uste dut, horren eh, ondorio polita izanen dela, emaitza polita, hor, e, beraz, sortzailaren emeltzian eginen dugun ibilaldi berezi hortan. No, nahi duko nartu. Baduzu ideia bat, ari. Eta pedalatu zen. Ez dakit untxa eman dutan ez zela zuretzen. Ea, soberak orat ibilaldi berezi hortan beraz e, orain lantzen ari zareten eta forma hartuko duen e, eh, lantz hori taula gainera ekarriko duzue publikoaren aintzinan eskiniko duzue zuen obra ere bai eh, baina egun osoko egitarau bat ere bada ez bizikleta denok ardezagun, dezagun transmisio lan hortan denak jar gaite zen zer duzue egingo ah, ba ba itzuli mitzulika izan gira asko asken azken hilabete hauetan Eta horren buru, bon, pixka bat, eh, nolazpet molde simpleago batean eh, muntatu dugu edo muntatzen ari gira egun hori, baina lala ere, lehenik norbera etor daiteke hainoara nahi duen moduan, bizikletaz, eh, bizikleta, zoinez, uh, bon, egazkinez edo treznez zaila da hainoara etortzea, <laughs> baina, bon, txisteak aparte, bai bizikletaz edo etor daiteke, baina, gero, egun hortan, pentsatu dugu, bon, gure emanaldia bostetan izanen da, baina, lehenago bietatik ara e, nahi duenaren zat, ororen buru, izango da olako itzuli mitzuli bat, hola deitu dugu ere, biskabat, bat, itz, joko bat bezala itzuli itziara itzarekin, e, ainoako amat e, tokitan, hemen hainoa erdi guneuntan, eh? amat geletan presentatuak izanen dira gauza berezi batzu, Adibidez izanen da Baionako txirindola eh, elkartearen eh, tailera, izango da ere hirugunetan erakusketa oso oso polita txirindu berezi batzuekin eta hor eh, kanboko eh, Henri Breuiek eta horko bere erakuskote teogetik, eh, nahien erakustokitik ateratuko dituzten altxor batzu erakutsiak izango dira hemen Hainoan, eh, ainoan, eh, hirutoki desberdinetan, Marcel Kei, txirindulari famatua sibirotara hori izango dugu ere bere bere karra eta bere lekukotasunaek manen digu, bere ibilbideaz, eta gure antzerkitxo horiek lantzen ari ditugunak ere presentatuko ditugu. Beraz, publikoa ez pentsatu dugu oita amar jenderen izango dela, eta e, eh, oita amar baino gehiago balitz, bi txanda egin ginezazke, abiadura bat bietan eta beste abiek eta dietan, eta jendea ibiliko da toki batetik bestela, finkatua dugun eh, bide bat jarraituz, edo nora bide bat jarraituz, e, ibiliko da toki batetik bestera eh, gauza horien ikusten, apresiatzen eta gozatzen. Eta, eta hala, e, e, pasatu gainera presentatuak izanen diren gauzagienak, edo kasik guziak, euskaraz izango dira, behar bada izango da, tarteka, hor, hitz bat edo beste frantsesez ere, e, ezin baitugu bestela egin, baina gehienak euskaraz izango dira, hori azpimagatu behar da ere. Eta uste dut, obedela izena emaitia biziki, biziki fite hor elkargoari edo elkargoko arduraduneri, ba, lekua ere serbatzeko eta edo multzo batean, talde batean edo bestean izaiteko eta hori gozatzeko. Eta gero eh, bi txandak bukatuko dira lauak aldera, izanen da hola grup eh, eh, eta klik bat ere eskainia eta gero gure obraren agian gozatzeko parada ukanen du jendeak postetan emanen eman baitugu hemen uh, elkartetxean gure, gure azken itzuri famatu hori. Historio interesgarrian itz gurutzatuko dira. Bai, bai, bai. Eh, uste dut, bon, egia da txirinduaren unibertso hori, bi gauza zake, alde batetik uh, polita iduritzen zaigu, bon, hori antzerkiak eskaintzen digun lema dela eta ere, eh, lema oinarritzen da txirindu historio batean, baina lema bizia da, eh? eta arrandu zumezera transmitzioa, gizaldien arteko harreman behar, harreman behar hori, ere e, heriotzaren inguruko edo desagertzearen inguruko gaiak ere badira hori azpimagatzen direnak, naturaren inguruko gaiak ere, eta hamat, hamat gauza, obra horrek azpimagatzen edo nolazpeita agerrazten dituenak edo aipatzen historio polit eta poetiko baten bitartez. Baina, e, aitzaki hori dela eta, pentsatu izan dugu, bon, behar bada mm, nolazpeit artea, kultura eta kirol mundua ere, Eh, oker ez banago izan dira olako entsegu batzu, eh, or, bai hona aldean edo nahi zen olako gauza erraldoi batekin, baina uste dut gauza simplekin eta e, sensiblekin behar dela behar bada hasi, eta hor, padra da ukandugu guri egiteko, eta asmatzeko ere interesanta zela behar bada teatrorat eh, joaten ez den jende bat hurbiltzeare teatrotik, baina txirindua maite duena adibidez edo beste gisa bat ez badakizu zubilan hori egitea interesanta da ere, eta olako paradak badirelarik eh, behar da baliatu, eta uste dut, eh, hemen izan da hainoan eh, hor klase politori ikusi duzu, lanean ari eta gustora ari dira, asko gustatzen zaie, nik uste dut, bai gaia, bai historioa, bai... E, nolazpeit bide hortan izaitea, <laughs> bide horren etapa bat izaitea nolazpeit, eta bon, eh, uste dut zentsua baduela, erranaia baduela, eta denbora berean gozatzeko egun polita izan daitekela. E, eh, a, eh, a, asmatu du ere, hotxailan izango gira, beraz, pasatuko diren historio guzi horiek, Gertakari horiek gela barnean izango dira denak. Jendea ibiliko da memento atez kanpoan, karrikan biztan dena, eta hainua ezagutzen duenak, bon, hainotarrak biztan dena, hain, hainoan bizi direnak eta inguruan ezagutzen dute herri honen eh, edertasuna, baina, eh, bon, kanpotik pasatzen dena, bestaldera joaiteko edo la pasatzen gira inoan, baina ez gelditzen eta merezi du zinez ibiltzea oinez ere herri honetan eta eta apresiatzea herri honen eh, edertasuna eta parada izango da ere hori egiteko demora berean ikusten duzu. Bai, egun gozoa, egun uh, familian gozatzekoa, jenden artekoa, eh, agian gizaldi desberdinak ego bilduko dira ere, eh, hori baita ere mm, gure obraren uh, egan nahi edo ezaugarri nagusi bat, eta ean egun gozoa ba, iregaiten dugun. Eta erran bezala izena, e, e lehen ematea e, ba, egokia da, e, ba, leku mugatuak izanik. Gero, obrari dagokionez, azken galdera bat banuke, azken e, aldian itzin genuenean, kontatu diguzu adaptazio juntan, eta orain ere zer zen, ez historiaren muina, e, ba, bi belaunaldien arteko solasaldi hori bizikleta ari ziren momentu hortan kondatua, eh, eskenografiari buruz momentuan, esan zenuen bazen izuzela oraindik zalantzak, baina eh, mugimendu hori taula gainean ere nabarituko genuela, edo hori ekarraraziko zenutela zen eh, nutela, nola zabiltzate, arlo hortan? Ebe, amat ongi. <laughs> Egia egan bai bai, ba, ongi horretzira, ipatu ginituen txolazak, eta, ba, bai bai, eskenografia oso berezia izango da hor, makineria oso berezia, hain zuzen, eta uste dut eh, lortu dugula eh, ginuen ilusio guzti hori piztea, baina antzoki baten taula gainean. Hain zuzen obra horren bere zitasuna besteak beste hortan datza eta nola, nola gertu e, eh, txirinduaren indar hori, txirinduak eskatzen duen indar hori, esfuerzo hori, hain zuzen hortan onarritua baita obra kasik guztia. Horak iraungo du ordu bat eskaz, eh? ordu bat, berroita mar minuta gutxi aski hor inguru hortan, eta jakasik euneko largoita amara txirinduaren gainean pasatzen da. Eta jazki pedalatuz, eta norberak bere txanda hartu zaitzinean, errelebo hartuz, eta amat gauza, eta eta mementu ez batago aldapa bat, eta eta uste dut hori guzia lortuko dugula agertzea hola gainean, uste dut. Gero, bon, makineriak behar du ibili memento honean, <laughs> hori ez dugu dena dena, uh, bon, ala, hortako preparatzen ari gira, hortako sigurtatua da uste dut, bon, teknikak izan ditazke bere arazoak, e, eh, ditzak ze, baina mm, guti aski mementoan ondo ibiltzen da gure zenografia eta gian eh, ondo pasatuko diratenak baina uh, konten zinez eh, hori egin duena, ben zangadrazek uh, eh, izigarriko lan edera egin du, eta eta hori ilusioz beterik gaude eta pres gaude horren uh, antzesteko. Ainoan izanen da estrenaldia, beste lekuzun baitzutan ere izango zarete? Bai, bai, estrenaldia beraz ainoan izango da, intzuzen emeretzian da publiko guziaren zat, baina aste horretan, aste guzian, hemen herri lapordiego, lapordiko, herri elkargoari esker, hor izanen gira lehenik uh, eh, amabostegunez gure anzazkenen txegoak egiteko, datorren lehentiko iti, eta eta gero aste batez, hanbat eskolentzat, hanbat ikasleentzat, hor uh, obra horren aurkezteko. Eta ala, gero publiko horrekaren karrentzat hor uh, eta gero donostialdera donosti aldera joango gira, <laughs> noski, hor emaitera ere, eta gero donapaleun eman behar dugu ere, eh, endaian ere antzerkiaren maiatzen emango dugu. Eta hain toki batzutan, hor bereziki endaian, emanen dugu lehen aldikotz kanpoan, zeren asmatu dugu ere, obra hori, posible zela ere, eh, hartako pentsatua da ere, kanpoan emaitea, bon, leku nola zbait zein batean, edo ezin da ezakigu guri eman karrika batean nola nahika horrela, baina eh, plaza txoko batean edo gunean bat babestu batean, arrabotxetik eta autoetatik eman dezakigun obra da, egunaz gauaz bezala. Artako hola pentsatua dugu edo, adibidez, eskola terbe batean, edo horrelako pentsatua da ere. Hala. Beraz, bat bat, baina egia da sasoian, pixka bat eh, berandu ateratzen dugu obra hori, sasoiaren erdian, gure sasoi bat, bat egizu hasten da, irailean eta gutxi gora bera bukatzen ekainean, ba, zer gaude, eta espero dugu hortik landa, datoren urtetik da, eta ukanen dugula parada ere berriz emaiteko. Azteko pedalatzeko presgira. Hongi, segi horrela eta mileska. Bai, nik zuri mileska hondi da. Eran bizikleta, irakurtzen aldo gunez, ahabe aldoa E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Baitzordua emana, ara joateko gomita zabaldua zaizue, eta gogoan hartu lekuak mugatuak izanik, eh, ba, lekuen atxikitzea beharrezkoa dela, beraz, onako telefono zenbakera deitu barko duzue, lekuen atxikitzeko 06, irubost bost, behatzi bat telefono zenbakira, edo bestela ere egolapurdiko iriguneko webgunera ere jo dezakezue. Ibilaldi antzestua gogoan hartu urririk dela, baina datorren atxaldeko bostetan Xime Jantzerki taldeak taularatuko duen azken itzulia ikusgarrirako sartzeak sortzi eurotan dira helduentzat eta bost eurotan berriz zeme sortzi urtetik beherakoentzat. Bau Ba guzti arranda, nire aldetik besterik ezen zule, bi arte eta bi emitartean ongizan, aio. Mm